для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук. лесам і сялом цераз палосы пакіравалі яны да лішніцкай дарогі, якая за полем знікала ў голым зарасніку, што атульваў не так даўно пабудаваную пад меканоравым кіраўніцтвам грэблю. Ішлі проста на дружную купу асіны соснаў, што выселіся на цагельні. Дужа, нецярпліва крочачы побач з каморнікам, Меканор яшчэ зводдалек стаў тлумачыць, што тут па абодва бакі дарогі найлепшая куранёўская зямля. Куранёўскі чарназём, на якім уваткні сухую палку вырасце дрэва. Сапраўднае масла, а не зямля. Акітваючы яе неспакойным позіркам, ён сказаў каморніку, што гэта і ёсць тая зямля, якую вырашана выдзеліць калгасу паеты бок яе небагато, а па той за дарогою яна ўся такая да самага лесу. Міканор сваім нецярплівым шырокім крокам увесь час выбягаў наперад іншых. Ён і цяпер выбег, схамянуўся і стрымаў сябе, падыбаў поруч з іншымі. Каля цагельніка морнік зноў стаў, праверыў карту, адзначыў штосьці алоўкам а потым зноў пайшлі полем у сцяж лесу, туды, дзе поле канчалася. Калі стомленыя вярталіся спачатку дарогай, а потым вуліцай, пачынала ўжо вячэраць. Праз якую-небудзь паўгадзіну па куранях хадзілі пад вокнамі пасыльныя, загадвалі збірацца ў хату Андрэя Рудога на сход. Вельмі скора па ўсплаты, па агародах, загуменнях куранёўцы пачалі брацца да таго двара, дзе жыў руды. Збіраліся з рэдкай для апошніх дзён упраўнасцю, разумелі, у гэты вечар нельга адседжвацца дома, як тады, калі сход збіралі пра калгас. Сёння можна было чаго добрага прасідзець дома найбольшае багацце сваё зямлю. Яны ішлі, неслі трывогу, блытанасць чутак, ваяўнічасць і страх, надзеі нецярплівыя здагадкі, што ж дасць гэты сход. Быў нейкі час пасля змяркання, калі дзверы амаль не зачыняліся ў хаце рудога. Амаль няспыннай чарадою праходзілі куранёўцы паўсасветленыя вокны, тупалі на ганку, увальваліся, жмурачыся, аглядваючыся у хату. Хутка абселі ўсе лаўкі, скрыню ложак, палаці, пачалі ціснуцца каля дзвярэй, каля печы. Неўзабаве перасталі ўжо зачыняць дзверы, патрохі набіваліся народу і ў сенцы. Гамонка гула ціхая, стрыманая, мужчына найбольш смакталі свае папяросы. Дымілі так дружна і так зацята, што яшчэ як да таго сышліся ўсе, папяровыя фіраначкі з выразанымі дасціпнымі ўзорамі, малюначкі з газеты часопісаў наклеенай сцены, лямпа пад столлю былі ўжо нібы за туманам. Жанкі папракалі, лаялі, прасілі, але нішто не памагала. Дым поўз і поўз з усіх куткоў. Як заўсёды, большасць жанок трымаліся кубкамі. У цэнтры адной з іх была сарока і чарнушка вакуліна, якая горача махала рукамі, штосьці даказвала і нечым абуралася. Сарока і слухала і гаварыла спакойна, распораз нецярпліва паглядваючы, што робіцца між іншых і сярод мужчын. Каля скрыні, на віду і блізка ад стала, мірна гаварыў штосьці міканорову бацьку стары глушак, без шапкі ў кожусе. Дамецік было відаць слухаў, неахвотна хацеў адысці, але не адыходзіў і ўсё ж слухаў. Побач са старымі, як нейкі страж гарбаціўся затоены звераваты з выгляду пракоп лясун. Спадылба з-пад чарнаты броваў таропіўся ён кудысьці нязводна. Яўхім стаяў таксама на віду ля камінка, абапершыся плячом аб печ, нудліва вадзіў позіркам па хаце, час ад часу кідаў адно другое слова дружбаку Ларывону, які гаварыў у адказ ці рагатаў так, што не толькі блізкія аглядваліся. Яўхім найбольш маўчаў, смаліў папяросу за папяросай, не таіў, таміўся чаканнем і нецярплівасцю. З боку ад дзвярэй стаяў чарнушка. Ён, як увайшоў, агледзеў і зірнуў на глушака ў роздуме, падыходзіць ці не, але не пайшоў, так і застаўся каля дзвярэй. На лаўцы між двума вокнамі пад партрэтам някрасава вырваным з нейкай кнігі сядзеў з нібыта ігнатам і і Васіль, даўно не стрыжаны, няголены, з рэдкай, але моцнай мужчынскую ўжо агністай шчаціную на барадзе. Васіль таксама амаль не гаварыў, Зацята смактаў цыгарку з газеціны, вочы ў яго былі неспакойныя, панурыя нават у светлым празрыстым, бляск быў хваравіта насцярожаны. Сярод маўклівасці іншых, вылучаўся гарэзнай гаварлівасцю зайчык, што чапляў не вельмі ахвочую гэты вечар да жарта ў сароку, пацьмейваўся асцярожліва з нецярплінай ганненай мачыхі, круціўся кавалерам каля дзяўчат. Весела паглядаў ён на іншых, пасміхаўся разам за лёшам з хлопцаў і дзяўчат аднаасобнікаў і багацеяў. Хоня у раскрыстанай сарочцу бесклапотнай коп кепачцы на макаўцы зухаватай папяроскай на губе. Вельмі вылучаўся яшчэ Андрэй Руды. Ахвочы быць на людской увазе, ахвочы паказваць і ўказваць, ён з радасцю карыстаўся тым, што давала для гэтага яго становішча гаспадара. Заклапочана здароваўся з тымі, што ўваходзілі, распараджаўся, дзе каму сесці, камандаваў каму пасунуцца, каму пацясніцца, патяс усе па тым, як ён заклапочаны, маглі бачыць, што гэта не такі просты абавязак уладзіць усіх і што ён зробіць усё, што можна, не пашкадуе ні вопыту свайго, ні свайго практычнага спрыту. І яшчэ па тым, як распараджаўся ён весела, было відаць, што адчувае ён сябе на асобым становішчы і як чалавек, якому ўжо няма чаго бедаваць пра перадзелку ён ужо вырашыў сваю будучыню, выйшаў наперад і выйшаў вышэй за іншых. Калі меканор Гайліс і каморнік пачалі адзін за адным уцісквацца ў хату, гул стаў адразу аціхаць. Усе адно глядзелі на іх. У хаце запанавала напружаная, асцярожная ўвага. Тут і там перасталі даміць папяросамі і люлькамі, некаторую здымаліся, каб леш разгледзець нярослага загадкавага каморніка. Шчупны нявідны каморнік дзівіў сваёй маладосцю. Ён быў амаль хлапчук, здзівіў і насцярожваў тым, як спакойна і цвёрда ішоў. Кінулася ўсім, трапіўшы ў такую вялікую грамаду на пільную ўвагу столькіх чужых зусім людзей, ні трохі не змянтэжыўся ідучы, не зірнуў ні на каго, як бы ніхто яго не толькі не трывожаў, але і не цікавіў. Каморнік ішоў, спакойна адціскаў тых, хто заміналі, не гаворачы ні слова, не здымаючы шапкі. Міканор прапусціў першага за стол Гайліса, потым нязграбна залемс сам даў месца каморніку. Галіс сеў, прыгладзіў акуратна бялявыя валасы, блакітныя вочы дзелавіта дапытліва пабеглі па хаце. Каморнік за сталом не глядзеў ні на каго і трымаўся так быццам увага такая нічога яму не значыла. Міканор, што быў пасярод іх, не сеў, стоячы дакранаючыся пальцамі да стала кінуў хату і губы разышліся ад усмешкі. Народу сабралася. Усе зразумелі усмешку і гэтае нядобрае сабралася, у якім чуўся помслівы папрок за іншыя сходы, папрок, які не зычыў лагоднасці. Адны няёмка вінавата засмяяліся, другія мацней задымілі, усе чакалі далейшага, Нядобрая усмешка ўсё не сыходзіла з плоскага пакляванага меканоравага твару. «Дружно, не сакрэт сабраліся», – прамовіў меканор зноў помсліва. «Дисципліна», – зарагатаў Хоня. «Заскачыш, як у кадрылі, калі баіся, чтоб чаго не намудрылі». Асцярожна, як бы просячы літасці, адгукнулася з жаночай кубкі тётка Сарока. Міканор прапусціў міма ўвагі, што загаварылі за сарокай жанкі і той сёй з мужчын, перачакаў іх, а потым сказаў ужо дзелавіта без усмешкі. Дак мабуць, можна ўжо пачынаць. Ён перачакаў гоман згоды. Я адно пытанне ўсяго ж ніжні сход аб землеўпарадкаванні ў вёсцы курані ў сучасны момант. Ён для прыліку запытаў: « Другіх пытанняў няма, «Е адно! На што это упарадкаванне?» – крыкнуў нібыты Ігнат. «Ага!» – патрымаў яго адразу некалькі галасоў найбольш жаночых. «Упарадкавана ж уже! Даўно упарадкавана! Падзелена і перадзелена надзяліліся ўжо!» «Падзелена не сакрэт па-старому!» – перачакаў гоман Міканор некаторым цяпер положено удзяліць лепей. Ён хацеў даць слова гайлісу, але яго перабілі горача і нецярпліва. Каму это? Па хаце зноў загулі. Е такая лічнасць, Меканор помаўчаў хвіліну і дадаў пераможна. Калгас. Па хаце пайшло. Е ўжо нібыта ў іх. У кожнага зямля была з зямлёй ішлі, абагульнілі. Міканор заўважыў, Гайліс павярнуў галаву к яму, строга і патрабавальна чакае, у гомане, што не хацеў ападаць, аб'явіў. Слова па данаму пытанню мае старшыня сельсавета таварыш Гайліс. Гайліс, як па камандзе ўстаў, зграбны, акуратны, у зашпіленым шынялі з ясным адкрытым позіркам блакітных вачэй ён стаяў, чакаў, пакуль не сціхлі усе. Толькі калі запанавала непарушная цішыня, са звычайнай сваёй акуратнасцю, дакладнасцю Гайліс узяўся тлумачыць. Землі ўпарадкаванні, которые праводзяцца цяпер не есть простой фокус, як думаюць некаторыя людзі. Землеўпарадкаванне праводзіцца не потому, што каму-то няма чаго рабіць і ён выдумаў зноў пераразаць зямлю нет. Землеўпарадкаванне є сер'ёзная неабходная кампанія, які мае важнае палітычнае значэнне. Землеўпарадкаванне праводзіцца по таму, што цяперашняе палажэнне зямлёй не адпавядае новаму становішчу ў сяле. Стары палажэнне, З зямлёй быў установлен пры старым становішчы, который цяпер змяніўся. Новае становішча трэбуе і новага землеупарадкавання, казаў Галіс з латыскім акцэнтам. Цяпер на змену аднаасобніцкім гаспадаркам прыйшоў калектыўны гаспадарка калгас. На змену мужыцкім палоскам павінна прыйсці шырокае калгаснае поле – калгас будзе работаць на трактарах, сеялках, жнейках і яму неабходна шырокае вялікае поле. На вузкіх палосках калгас работаць не можа. Это землеўпарадкаванне павінна даць калгасам шырокае поле, простор для техники, для счастливой и культурной жизни. Это мое важное значение для усяго села и для усяго народа, потому что у этом одиная дорога мужика к культурной жизни, потому что колхаз повинен показать усим, як треба исти по этой дорозе. Адразу за гэтым – Гайліс павёў гаворку ў практычным кірунку, сказаў, што для землеўпарадкавання сельсаветы партячэйка стварылі камісію і што гэтая камісія будзе ўсім кіраваць. Ён апярэдзіў гоман, расшпіліў шынель на грудзях, дастаў акуратна складзеную паперку і пачаў чытаць, з каго складаецца камісія. Людзі пільна слухалі. Гайліс чытаў выразна, стараючыся вымаўляць як найлепш, прыпыняючыся пасля кожнага прозвішча былі ў камісіі Гайліс, Меканор, Хоня, Чарнушка, Грыбок. Калі ён згарнуў лісток, па хаце пайшоў гоман нездавальнення. У галасы ўхвалы. Гэта камісіі адны калгасаўскія, а калгасаўскія, што не людзі, аднаго чарнушку ад усяго сяла, а другі казалі, гэта правільная камісія. Хітра складзена, адказвалі ім першыя. Такая падзеліць, ага. Гэліс спакойна перачакаў гоман, сказаў, што камісія будзе працаваць разам з землеўпарадчыкам, які спецыяльна прысланы з раёна. Ён паказаў на каморніка, што сядзеў так, нібы гаворка ішла пра кагосьці іншага камісія аб'явіў гайліс пачне працаваць заўтра і будзе старацца зрабіць усё хутка і добра усе матэрыялы падрыхтаваны неабходны інструмент прывезены і ўсё гатова каб пачынаць Яўхім не вытрымаў і крыкнуў ад печы. А якое поле пад калгас? Яўхіма падтрымаў дружны нецярплівы гоман. Чулася, што гэтае пытанне найбольш хвалюе многіх у хаце. Зараз скажу. Гайлес мімаволі зірнуў у той бок, адкуль крыкнулі і папракнуў нецярплівага. Не надо спешыць паперад бацьку. Усяму свой чарга. Гледзячы ўжо на іншых, сказаў з сяброўскай адкрытасцю: "Мы это пытанне думалі, Для колгас будет отведено поле, которое называется Пилипов Рох. Ого! вырвалось одразу у когости с жанчин. Едкая, нестрымная, у момент хата загула, завировала незладными горячими голосами. Усе у селе по чутках ведали уже про это. Многие пришли на сход с твердым намером перешкодить и сберахчи свое і чакалі ўвесь час менавіта гэтага моманту. Усе гаварылі, крычалі так, што спачатку ўсё танула адным імпэтным гулі. Вырываліся толькі асобныя воклічы, выбралі, знайшлі, а другім што? Вось вырашылі другіх на пясок. А можа, гэта і правільна, кулю не дадзім. Гразіўся гатовы рынуцца ў бойку Яўхім. Гарланіў памагаў Яўхіму, нібы хвалюючыся дужасцю голасу бугай. Кіпеў злосць, аж ускакаваў з лаўкай нецярпліва нібыта ігнат. Важка, як у бочку бухаў пракоп лясун, чыста спрытна сыпала нядобрымі прымаўкамі сарока чарнушчыха махала руками, круціла галавою да жанок, крычала таму, здавалася, што крычалі сарока і іншыя з сяброўскага абавязку. Стары глушак, хваравіта трасучы галавою сіпеў, ціха, стрымана, помніў сябе і тут пабойваўся, але ж пырскаў слінаю, яго брала такая злой, што, каб мог, разарваў была тыша. галасы нязгоды абурэння ўрываліся крыкі, які ўхвалялі перадзел зямлі, крыкі калгаснікаў, хоні, хведара, крывога зайчыка і зайчыхі. Іх распальвала шаленства тых, хто абураўся. Яны, як тыя байцы, што трапілі ў бойку, біліся ўсё больш зацята, чым больш на іх навальваліся. Можа быць, крычалі гэтыя яшчэ гарачэй, галасней, іх было ўсё ж менш, а перакрычаць, перамагчы яны павінны былі. Крычаў Васіль, гарачы гул, двір крыкаў узняў, вырваў з грудзей трывогу і злосць, што даўно мучылі яго. Не адступіўся. Лепшы Васілёў кавалак забраць хочуць адзіны людскі кавалачак, які так трудна яму дастаўся, на які была ўся надзея, з якога толькі і жылі. А нам чым жыць, уплятаў Васілю іншыя свой крык, у якім былі разам і ў партасці страх, А нам што зубы на паліцу, не дадзім лямантаваў побач чырвоны ад злосці ад крыку нібыта ігнат хватитіць вам адным запанаваліся уже вісклівы ўплятаўся лямант зайчыхі прывыклі на добрай зямлі адны няма такога закону адбіраць і другім трэба жыць усе хочуць жыць пожылі уже ідзіце ў калгасдыку у вас будзе добрая зямля прабіўся звонкі хоніў голас яму адказаў хтосьці ў злым запалі у Вы самі ідзіце ведаеце куды з вашим калгасам. Дык не разаўляйцеся, маўчыце, А мы не будзем, мы не пусцім, судзіцца будзем, але не аддадзім. Чуліся галасы. Амаль адразу, як пачаўся гэты вэрхал, Гайлес сеў. Не першы раз ён быў на сходах, не першы раз сутыкаўся з бязладным запальным гоманам. Розныя галасы чуў і добрыя ухвальныя, і злыя поўныя лютасці і нянавісці. Усяго пачуў і пабачыў ён на сходах не толькі ў куранях і алешніках, але ў многіх блізкіх і далёкіх за лясамі балотамі вёсках сельсавета. Але не толькі таму, што абстрэлены быў даўно, ён, он спакойна сеў і цярпліва чакаў, калі ападзе лямант. Не ў характарах гэтага цвёртага латыша было крычаць, неразумна адказваць на крык крыкам. Гайліс адказваў на крык спакоем, вытрымкай. Гайліс вытрымкай, непарушным спакоем паказваў, што ніякія крыкі яго не збіваюць з кірунку і не саб'юць. Паклаўшы цвёрдыя абветраныя рукі на стол, зграбны, сабраны, прамы, нібы вытанчаны з моцнага дубу, Гайля зглядзеў у хату і быццам не чуў нічога. Ні адна рыска не врухнулася на абветраным хударлявым твары. Хаморнік цяпер сядзеў не так абыякава. Чыстыя, празрыстыя юначыя вочы бегалі па хаце з зацікаўленасцю – Ён лавіў абліччы тых, хто крычаў і ўглядваўся з нейкай прытойна вясёлай жвавасцю яго быццам цешыў гэты лямант. Міканор стаяў, стукаў далонню па стале, надрываючы да хрыпаты голас, загадваў сціхнуць. сябры выслухалі старонкі рамана івана мележа подых навальніцы выканаўца артыстка ліка пташук